Pozivam te insane Gdje god da si mako si Posvjedoči onome Onome što sve može Posvjedoči znadeš da ranjen si, znadeš i da zavoli, li je koko tebe di, dušom ti ga prosi. budeš vjerni rob ovog svijeta prolaznog šta ćeš onda ponijeti kad pozove jedini šta ćeš onda ponijeti kad pozove ga pokriti. Prije otprilike mjesec i pol dana ili tačnije 4. januara 2014. godine bio sam u posjeti ovim mojim dobrim komšijama Hadži Salki i Hadžinice Munire Hrvačiće. Želio sam da ih obiđem kao dobre komšije i žepe i naravno da od toga napravimo neku priču. Činilo mi se da je primjer njihovog skladnog bračnog života možda lijep urnek za ovu omladinu kako bi oni u stvari trebali da žive u ovom bračnom životu, pogotovo u vremenu u kojem se na neki način pomamilo, što rekli moji žepljaci, muško i žensko. Da se razvode za neke sitnice ili ponekad nam izgleda da su brakovi skladni, a u stvari ima tu mnogo problema i naravno to ostavlja prostora za mnoge komšije, zlonamjerne komšije i rođake da o tome pričaju. Dobro, ja sam napravio jednu finu priču, objavio je na web sajtu i čini mi se da je naišla na pozitivan odjek. Ovo je primjer prave bošnjačke, stare bošnjačke porodice, gdje ovaj dobri Hadžija Salko i e, dobra plemenita naša majka Hadžinica Munira su živjeli i preživjeli svašta u svome životu, a o problemima koje su eventualno imali, a zasigurno su imali kao i druge bračne zajednice u našoj herojskoj žepi i u drugim mjestima u Bosni i Hercegovini, nije se o tome govorilo izvan zidova njihovih kuća. Hadžija Salko nikada nije radio u firmi, nije radio u preduzeću, nije imao nikada osiguranja. Radio je nekoliko mjeseci nešto u Austriji, u Terpentinu. Radio ovdje u Sarajevu, ali nikada nije zaradio penziju, odnosno nije dobio penziju. Hađinica naravno bila je dobra domaćica, a roditi se u župi preko puta naše herojske žepe i još se roditi žensko još 1932. godine nije to bilo ni malo šala. I još se oženiti, odnosno udati se u žepu. I to ne bilo gdje, već se udati nastup u hrve. Gdje su stare hrve imale, imale nama. I nekako, za razliku od drugih familija, pored Deveđija, još nekih žepskih familija, nije bilo lahko biti mlada u toj kući, jer nije se tu samo gledalo da se ispuni obaveze prema muževima, nego se tu moralo svakom izmetiti, i spekru i spekrvi, i jetrvama i zaovama. Valjalo je usput rađati djecu, nekako u hodu. Valjalo je tu djecu hraniti, a pogotovo kad se imao u vidu kako je nama teško u ovom vremenu, pa i mi koji radimo a imamo neku zagarantovanu platu. Kako je teško školovati tu djecu, a evo ovi primjer ovog hađije i hađinice je specifičan, odnosno on je sličan primjeru mnogih naših žepljaka koji su od zemlje bez imalo straha e, sebi sabirali za orušanu pomoć na faku i možda su imali manje odnos, ali sam siguran da su imali mnogo više bereketa u svojim imecima. Zbog toga se nisu plašili kad su rađali djecu, kad su rađali svoja četiri sina i bez obzira što je bilo teško živjeti u žepi, što se mogu dinar izbiti nekako jedino od teleta ili od, od janjeta ili od starog vola koji je već izrađen i mogao da se proda na pijaci ili stare krave koja više nije mogla da se teli, e od toga se pravile djeci kuće kao što je to primjer i ovog našeg hađije, i Zbog toga sam i zamolio da evo danas snimimo e, snimim ovu našu, našu priču na neki način da se dotaknemo svega onoga što sam ja spomenuo u ovoj, ovoj priči, ali na neki način moja pojenta je bila da na kraju ove priče i u tom našem, našem susretu koji sam imao s njima i ovom lijepom muhabetu prije mjesec i pol dana, bez obzira što Hadžija otprilike evo neki e, četiri godine faktički vezan za postelju i što Hadžinica e, izmeti oko Hadžije, Hadžija nijednom nije pohvalio Hadžinicu Župku zbog toga što je ona vrijedna i znamo je da je bila vrijedna i ostala vrijedna. I ona ima narušeno zdravlje i ona je bila hasta prošle godine, ali čini mi se da kod ovih starih žepljaka žene se ne smiju žaliti kod nas. Tako da kad sam izišao iz kuće, kad sam pričao sa svojom suprugom i svojom sestrom, kažem, vidi ti ovoga hađije, mi šedo smo s, njim, njima i hađinice i priča smo o svemu i naravno da Hadžinica hizmeti, pored toga što naravno sinovi dođu s vremena na vrijeme i, snahe i unučad, ali Hadžija ne pohvali ni jednom svoju Hadžinicu, ne reče ni jednom da je vrijedna. Pa sam to razumio i shvatio, kao da je to u stvari ta stara bošnjačka žepska mudrost da se žene ne fale javno. I to je mudrost koju smo mi mlađi zaboravili. onda sam na kraju priče te u stvari kazao da je moj rahmetli babo jedne prilike govorio meni i mome bratu Ahmedu da nipošto ženama žene ne falimo javno, a pogotovo da im pred nekim kažemo da ih volimo jer ćemo onda jer, ćemo se nakon toga sigurno predati. Nažalost, nisam poslušao svoga babu, ja sam postupio drugačije. Razumio sam i shvatio sam da je vjerojatno Hadžija, Hadžija Salko bio u pravu. E, ja bi se zahvalio ovoj mojoj dobroj Hadžinici Župke i Hadžiji Salki, što su evo nas dočekali, oni su, oni su da nas dočekaju još bolje ali to je neki, starinski, ovaj naš starinski žepski, ambijent, da malo porazgovaramo o njihovom, životu i u stvari da od toga napravimo jednu pozitivnu priču. Da ovaj, e, ova omladina u ovom vremenu u kojem e, ima puno pesimizma, u kojem se straši za budućnost, da u stvari uzmu pouku iz ovog, ovog braka i da naravno sa puno hrabrosti oslanjaju na Allahu i da sklapaju brakove i da rađaju djecu i da budu vrijedni, da budu časni i pošteni i da e, prema svima iskazuju jedno posebno, posebno poštovanje. Pa evo obzirom da je Hadži onaj starinski žepljak i da on vjerovatno ne bi e, i neće u stvari ženi da kaže beli do smrti, e, on bi se ljutio sigurno kad bi Hadžinici dali prednost da ona nešto progovori, pa ćemo evo njega Hadžiju malo da upitamo da kaže da nam kaže ove osnovne svoje, životne biografske podatke, e, kad je rođen, koji je po od, svojih, svojih roditelja i da malo govori o toj svojoj, svojoj mladosti. da onog trenutka nekako mi se čini da, da o tome treba posebno da, da govori e, kad je išao nakon dnevnog tog e, rada i posla, teškog posla koji je obavljao bez ikakvog pogovora kod svoga rahmetli babe, da je nakon toga išao napenđer župki preko Drine i kako je on to, kako se to u to vrijeme ašikovalo, za razliku od ovog našeg vremena u kojem ova djeca ovim SMS-ovima i ovim chatovima i Skype-ovima postavljaju komunikaciju, da, da vidimo kako je to izgledalo u, to, u tom vremenu. ja Ja imam sestru u slapu ratu. Sestru. A njegov baba pošao kod sestre mene u Štareva. I ja ošao prije a nasmo jaka vatra sedi, a ja žuvu prosiju. A sam ja u kući, kaj je svako. Kaj je prosio muniru, a sama je, može neko munir dvući, ti ostane bez muniri. A ja prije veće ja prozor, ljudi. Pitam osobne, ka pa neću. Radno večerama se hađira, popra prozor. Sa lepte, blepte, tamo, ama hađira, Hoćete kaj drugu vesti? Ona kaže, a tu čujete neću. A bila njezina, njena prijateljica dobra tu dosta kod Kaže mlija Slavko ga ti mladić. Ali tjes, Hasutija, haći je tjes. Jedan on obećava, ja imam dajdišća, na dobra kona. ovdje njemu dati konja u svatare i svoju vjeru a a Abi Costalić njegova žena primjer bude jedna. Hoću kaže. Hele, pođemo, a i moj, moj sekri, moj sestri, kona. Pa me njegov brat kona. Pa došao je Epe još kona, sva se i po danu. Ma pravi sva se, mašallah. <laughs> Dobro, moj Hadži, ja, ja sam mislio da ćeš ti e, početi pričati malo kad si se rodio i ostalo. Ti si počeo od ženitbe. Ženitbe e, počeo. Tebi je isto kao da se ti u stvari tek rodio kad se oženio župkom. Meni tako to... Ja je volio. A volio si je. sam volio. I sad je volio. Jel, e, dobro, ali demantuješ mi sad ovo što smo, ovaj, što smo pričali malo prije. Ja. Ti si rođen 27. jel Hadži? Je, sve ima 27. I koliko si imao, imao braće i sestara? je najstarija. Pa Mustafa, pa ja treće dijete. I ja pošao u školu, 27. godine. 27. si rođen, Hadžija? 27. sam rođen. A u školu si krenuo? Da ti pričam. I ja ošao, na primjer, ostaš mi u školu da, da, da se ne upišim. A ja hođe, Hadžija rođen mali. Nisam metar i sinji. Stavili metar iza leđa i nisam metar i sini. I tu volu pauziru. Požugačka, daj se osmo godište, nas vodi daj se osmo godišta, vodi se. A ovdje treći ima 27, sigurno. E, dobro, Hadžija. Znači, jednu godinu ste kasnije... Kasnije. kasnije. jesu te i upisali 28. ili su... Upisali, upisali. Ja, e, tako se je to vodio. Su, to su prije tako vodili zbog vojske. A moj brat Mustafa imao dva srca. Moj brat a bio je slabo osjeća. Imao kao vilavu. I ka, a imao krup, kruplića moje kuće, krupnu. Kad je a ja čuo moje kare, on je se, umro na putu noćiju. Ova žena je kući, ne znam kome je Vaške hađa, laju, viju, čutne vaške. On mrza na putu. Rahmet mu duši, Mustafa je bio jedan čovjek. Ja. Dva srca imao. Ja. Kad znam, pričao su da ima dva srca, jel baš imao dva srca? Sigurno. Ja. I iz ruke je bio kao mali musliman. I bio... pošto je on imao dva srca, a pošto je on još bio žeplja, on je možda imao mimo toga još jedno srce, možda je on imao i tri srca. Dva srca, imao jedno srce kad bio manje, jedna više. Ma je snimat. I iz ruke, bio kao mali musliman. I bio u zatvoru. A musla nije pogriješio, pa je bio upakšen, primjer, je pogriješio nije znam. Pa snimali mu Mustafa. I kao je igra koji je šest dva srca. Sigurno dva srca imao. Jedno majce, srce, Ja, svi znamo u žepi da je Mustafa Rahmetli bio izuzetno vrijedan čovjek. Ovaj, e, ja se sjećam kao dijete kad bi on vuko, ovaj, gore uhomar, e, vuko je uz, uz, od ozdu saune. Pa bi se ono uklizalo, a nama bi djeci odgovaralo da se kuletamo. I kad bi on gore iznad Hadži Hasana e, kuće, kad bi kanđijom samo pukao, mi bi svi pobjegli. Ali nije nikoga išivo iz djece, od djece. Naravno da je on, njemu bilo krivo da, da, da, da klizamo, da mu se volovi ne, ne, je snagu imao neku. Kogod da vuko vlaku, on uz gabi digne vlaku, kolika god teži, toliko snagu imao se. E, maša. je se Slobodan. Ja, dobro. Aha, ti si rođena u Štitaravu, Župi, jel? Jes, Ja, 32. godine, jel? Yes. Ja. Koliko si imala, jesi ti imala braće i sestara? <clears throat> Ja sam sestru jednu imala, jedna umrla najmlađa, a se, sad ja u Zenici živa. Od mene starija dvije godine, ja. E, Dvije godine od mene starija. Mašala. Još nisam imala. Ja. A e, roditelji, kako su ti roditelji preselili? I e, baba Larenta umro u 45. godini. Gdje koja ljudi bi? A ja ga nisam ni zapamtila. Ja. Pa, Kada pa tu umro? Ja. Tako je majka u 55. umrla. Ja. Ova rahmetila. Jeci tako to. Nas dvije ja, težak život bio, ja. Nas dvije sestre bile ostale u kući i živjeli i brinile se sečku ja, ali, se, ali se živilo pošteno, uvijek se živilo pošteno. ja. U to vrijeme se nije dalo da muško uh, e, zakorači u kuću. Ma kako, nije, nije, nije bilo. A kako se ti nisi smilovala nimalo na hađiju kad je on dolazio na penđer ovaj? Ej, sam nam sina Larenta načela. Ja njima, ja. I ona Boga nije znači, sa A on nije, tad nije bilo baterije, ako danas da je bar bilo baterije, pa da on posvijetio, on kamenjem tebi gađao prozor. Kako, kako ti? Kamenjice. Kamenjice, ja. Kamenjice <laughs> bila. A e, dobro, a nismo, nismo dolan da se popne na medenu. Nema, nije bio medenu. U njene kuće je Ti bi njega oborila s medenu. Ti bi njega oborila s U njene kuće je bila vratima. Ja. Hrž, sigurno vraćima. Jer ko prž, jačko sa njom pričali. Ja, evo maša. A hajde ti sad ispričaj meni, Hadžija, to je meni interesantno. Kako si ti, tad je, nije bilo jezera, bila drina. bila brza drina. Pa jez kako si ti tad preplivavao drinu? I e, znaš kako, na maloj vodi. Zavi oko, oko, oko primjer. Ali najgore, bio čamac, ali ti kad dođeš do drine, čamac na drugoj strani. Plivo živu divnu, halja, Boga mi. Oko glavi, opa. I Boga mi, hal me prijesem, pejem vino, bučem se, a ona stari glana vrata, munira. Ja. Kad je glas, glas će, kad jedne salke saće, a ja. A pol sata drine, drine kući, te staroga. A onda kad se vraćaš, opet nema čamac sad na drugoj strani slapu, pa opet volja preplivati, jel? Plivog, plivog, ma, volio je Hadija pa. Bojan. to je prava ljubav. Volio je prava ljubav, volio je. E, dobro. A, e, djecu, če, imali, imali, rodili ste četvr, četvero djece, četiri, sina. sina. Ja. Četiri sina. prvi po redu, ja. a Ranka drugi. Ambija sreći i E, mašo. U to vrijeme nije, se išlo doktorima, žene nisu išle pa, doktorima. Pa, ja sam sve se Ali, da čuvalo se, govorilo se, da ne, vidi neko da je trbava mlada? Čuvala se, Boga mi smo sve ali se krila trudno, nije pa se... se, se Znači nisi ti išla u sarajevu u Rogacu, to pa da te prati je trudnoću, pa da... nikad, nikad, Pa kako bi sad ove žene to Ne ja nisam, sve sam radila i žela i kopala i svašta radila. Jesu ti šta ovako priznali, jesu, imala poštede, jesu mogla bar koji dan da odmoriš? kako kad? Kod Hrva toga nije bilo. Kako kad? Kako možda, Možda bi kod Halilovića možda i nekako bila kod Hrva. ha. Kako kad? Slobodno ti reci, moramo da ovog Hadžiju napanjkamo, da, da vidi ova omladina e, kako se... Reći da neka kaže. Ja. Hadžije, 27 hajvana imao. Ja. Da kaj muniri moj odema nekud. Po jednu dana budem, hodam svukud, ona koliko se gleda hajvan i hran i sve. A djeco ima, pa 40 komada sam imao djeca, pita mi ko ispore se, ne ne, posla hajvan. Hranu, djeco imao jeli. Ja sve na hranu. E, ja sam, ja sam jednom od tebe uzeo, ti sto onako više si nam dao džaba nego ovaj, uzeo jednog zeca bijelog, pa smo ja i Musa i Mevčo, mi smo njega zaklali za naše kuće, tamo on je, se derao jedan, ali mi smo njega zaklali, ogulili i gore smo na crkelju ispod Sabrinog onog, ovaj, bora. E tu smo mi okrenuli raženje, okrenuli mm. zeca na ražnju. I sjećam se ja da, da si ti dugo vremena držao držao zeca. Ali je problem onda po, poguš šta je ono tvor ili ne znam šta je njih pogu, poduši. Ali je toliko rata. E, nije da lažem. I toliko rata. Ja imao kljun, kapu koju nisam ustavu, imao kljun u džepu, ovdje, u džepu. Lopov došao, našao ključ, oklopio naprijed moju štalu Imao žak, a evo privisa stojao po hajvan na, na, na njega blata. Jedan zed žuje bio, sakrio sam list, ostao, on ostao sve na poku, uzak sve oniju. Pa me se žulio, ja njega svugdje i zakonim. da ima njega. Te Boga sve istina je E, dobro, Hadžija, ovaj, u toku agresije vi ste bili u, žepi. Jesmo. Jeste bili sam, djeta su vam bila vama u Sarajevu, a vi ste bili sami u žepi. Sami smo bili sami. Ja. Tamo je teško bilo u toku agresije, svaki dan je bilo granatiranje, pa ste morali bježati i na planinu i u Krušev do. Svašta je bilo, Hadžija. A ja, ali ti svaki vakat u žami išao. Tvoj babo i ja i Himzo Manović i ovo se vi Idumanića hođa, Na sedi klanjamo na pije pone, pucalo ga bilo, na setvi. Ustao svijeta nema. tamo e, na setvi. A dobro, znao sam. da mnaru, tako da mnaru ovdje, najde gdje u mnaru, da bi klanjali ovdje u mampe. Dobro, ti si uvijek držao do džemata i hađinice. Znam da ste dolazili kod nas i mi kod vas da smo klanjali uvijek džemati. Vajda džemati. I vi niste nikad izostavili suneta, vi ste uvijek klanjali sve. Bog da sve. Bog da sve. Eto i klinski je pa bolje se sunet, kan jasitski. Oni klanjali, bog da cijela. Bog. A e, dobro, hajde ti meni sad ispričaj kako si ti Muju išibo jednom, ono, kad je on, kad je Mujo trebao da ide, kad je odbio upraviš tamo, odbio ovce, a ti svratio tamo da snima ko šakirnik. kuće. Mujo je gleda, ja. Hazija. A sad došla te kamera snima. kamera. voda volove. I njega Šakira zastavi da ne Muju. A ja sam, da, da, ja, na primjer, ošao da orem u moj ravan, te blizu, jer tu ležao ovdje. Mujo zašto? Kad došao Mujo, ja sam ljutio, ja napucao, mislim bilo dobro ga se mu. Usto dugo, <laughs> a njega da možda kira. Jer je djete palo, pa uze Mujo, sam mjesto svoje djeta. On mislio da glumi, ali nije to prolazilo kod tebe, jel? Nije, <laughs> nije. E, moja majka. Dobro, Hadžinice, kako, kako si ti kad si došla, kad se udala za Hadžiju? Tad se živilo u zajednicama, jel da? se Kol, koliko, vas je bilo u kući? Kako si ti to sve izdržala? Bila mu brata dva, sestra, ovdje majka. Mustafa se bio dijelio. Bio Hasan Hadija, bio Galib, bio majka mu, Mila, sestra. A gdje kad je obrata? Gdje kad je obrata Bila, ali Mustafa di je blizu kuća od nas okće. A šta, šta misliš da si ti hađi, možda su hrve opasne bile uvijek, pa- šta misliš da si ti njemu rekla hoću da se odijelim? Ne. Ha? Nikad. A šta misliš da si mu rekla? nikad, nikad, nikad. Ne bi ja to ni rekla. Pa ne bi mu rekla, ali da si mu slučajno rekla. Nikad je pokušao nije. Ne bi se to ni smjelo reći tako. Ne bi ja to nikad ni rekla. A hađi, ja sam kada se radio. Ma za para imu. Ja. Nikad nije uzela jedne marke iz moga djepa, dinara i moje i djepa. Nikad dobro, dobro ovaj, ja hoću da kažem da ste vi, eto ti, ja tebi osjećam ko svoju majku. Hvala ti, ovaj, Da ste vi ta generacija koja je podnijela velik teret. Ali e, u isto vrijeme nikad se niste žalile. ma možda se niste imali kome ni požaliti. Pa- nije vas niko baš ni štedio. Jer tebi je valjalo, znači došla su zajednic, pa valjalo ti je rađati djecu, pa imala stoku, pa gledalo se na selu da se da, da i tele bude, bude kako treba, da bude znači, nije, da ne, smije ni krava da bude gladna, ne smije da... Ne smije, mora sve... A onda valjalo je, valjalo nisi imala vodu u kući, kasnije se tek dovela. Nije, nije, morala si ići dole na stup. Ići dolje na voz, na stup. A što su samo, samo žene nosile, nosile vodu, Ne znam, nije bilo vode onda. a, a što nisu muškarci, na primjer, e, što nije? Nije to, ma kakvi. Bilo e, to bilo sramota? Nije, nikada nije. Samo breme, znači to je ženski posao. posao. Breme, kante od 50 litara ili koliko. Kad recimo ovdje hađa. To, to je bilo ko usput, to, to niste računali da ste nešto uradili. Ono mi je 25 litara kante, naravno i drugu po 5 Moga mu je žena, na primjer, ona je nosila, kupio kante 10 litara vode. Ona nosila, naravno, nije jesa bila kanta ispadne i prsni. Dođe, kaže, babo mene ručka je boga, kaže, kanta je bila. snao, ne zlatna bila, neće ručiti, jer se od njih namjera bila. Kanta samo napadne i prsni. Jes to za snava, šta misliš da je Hadžinc to ispalo? Ne, bi se ona dobro provela. Ona drži. E, drži. ona je morala držati. Pa ne do Allah, da je ona, da je ispalo. Ja, ja, drži. Ja sam prošle godine s Hadžijom Hasanom pričao. U mene je mama Rahmet, ona je isto nosila vodu sad na sela od ozdu, pa, jesu, ja pa više, 21 godinu ona i, to samo žene su nosile. samo žene. vodi. Ja kažem, rekao, pa Hadžija, rekao i Hadžinica Vasija, moja baba nosila, pa rekao, što, ste, se mučile žene? što niste, što niste vi, rekao, volove imali dobre volove, junce, konja, pa što niste dobro On ovako puši, gleda ubrzo u ravan i viče, ka je bilo nam žao volova. Znači bilo žao golova, nije bilo žena. Ne, <laughs> žene su bile A dobro, e, Hadžinice, ja neki dan sam nešto malo pisao o jednom mom voli zekonju. Ja. Pa sam malo spomenuo i tvoga muju e, koji je dolazio kod Nini Rahmetu. Mene Nini ja imao 10 godina kad je umrla, on je donosio, on je naranđe donosio. I one i mandarine ono jafa, ono bilo zamotano. I njena Rahmetli to nama nije davala, ona, bi to stavila gore iznad gramofona na, rafu i to bi stavilo se da malo se zamiriši dok se ne čuje da je neko se razbolio u selu. I to bi hodalo po selu dok ne uvahne, niko to ne bi pojao. Jer, e, meni je nešto mujom, mujom je tako ostao, u nekom hatru. E, ona je njega voljela rametala. Voljela je muju, kaže, evo moj lijepo crno. Sve je ikla muju, ima se lječi muja. Sam ne znam, ne zajedno su u školu, znam da se združili. Ramete ono. majke. Dar gor, kad je ona bolesna bila, ala rametala, on je njoj otišla sa mnom. A dobro, Hadrince, kako vi, naše majke, ovaj, vi niste nikoga ružile? Niste ni svoju djecu, a kamoli tuđu djecu? Nisam ja svoje djece nikad nije nošnula, odrasla i nikad nije nošnula nisam. A jel hađija? On jesam ja. On je. Ja sam nju jesam. Ja. Jesam i šibo, sigurno šibo, dobro. Čime si šibo? Jesu, jesu neka kanđijom, neka zavisi, šta je pri ruci, jel? Sad sve pri, ruci. I da kažem, moj sabi ide u usku šute. Sabi je moj. Ja nije znala pušiti. On puše mali nogu, znala je ona. A ja nisam. Ja išao džami, došao džami, a moj sabija, <laughs> ako žete ti šta ga sabija? A njima je uzeo zapali, a ne smi. Zapali ga sabija. Kaj zapali sa mnom? Tada. I čudi jedan došao u vojsku, je sila bilo ovdje, u mojoj kući, ja sam dao jesti, piti svako može pića. U mojoj kući niko nije popio pivi pića. Ajde. E kad sad je došao psi je bilo, da je ošao e, dobro moj hađija. E, znači, teško, je, bilo živjeti, u džepi. Težak je bio život, ali su ljudi bili solidarni. Nisu bili pakosni ko sad. Ja znam do, pred, agresiju mhm. da, se, da niko nije kosio sam. Sve se to išlo po lobama. Pa, pa znam da se komili kukuruzi, pa sve bilo zajedno. A predrat toga već nije bilo. Predat nije bilo i Babar mi je govorio posle agresije kad je pao led, u žepi, kao grad. Mhm. Kaže, nikad ne pamti dok su ljudi bili dobri tam dok su međusobno pomagali, da nije bilo mhm. grada, da nije padao, mhm. padao grad pa E, vi ste ovu kuću napravili ovdje ovaj, e, prije rata. Koje ste godine napravili kuću? Ja ne znam, Ne ste vi to Čekaj, čekaj. Moj avdija je primjer, sad je avdija. Imao je dvije cure. koga, sve bile. I sad na je kao volio više. Ja mislim da muja zna I meni kaže babo kad ja se kad ženim. Venecka je rodni list. O I ja sjetim njega dole na ulici. Vidjeli rodni list. Rekao, jesam. Hajde kaj kuću, kaže, ete meni. Ali oni mi sada, da, mlađa, starija, mlađa sinja, Sabija i Hamdija, stala ovdje, u ovoj kući. Stavili kući, ovdje. Malo še je, ti moje snahe, ti ja, Sabije ženi, i njenog oca, i njenog brata, a on se svira muljku na njih. Svijali ovdje, pjevali, svirali, ama svijela i tako tu. Noćima. Moja, ja mislim da zna koje godine je pravljena kuća, a sam još sam meni je u radu. A ja mislim moja da zna. 48. godine je moj ono, otac umru. 48. godine. Tada sam i, i, kuću napravio. Tada, kasnije. Tete se osme. Ovdje si kasnije, Hadžija. Ovdje kasnije. Ti si e, imao problem, je lupale neke kad si bio u onoj vojsci, Hadžija? ti si bio u Makedoniji, gdje si bio u vojsci? U Skopju? Makedoniji, ja. Makedoniji. Ja. Pa si imao, jel, tu, ti je živac neki, jel, otišao? Od... Znači, kao je Mazija. Ja bio peta dvijezdanka jedinica, služio vojsku. I sa najkoj komandi je postrojio kasno, do, na putu. I bira momke za izveđače. Ja, bi budala. Rekao, Lazir Čolić, zove se, zove me, menu. On rekao, skorovan čovjek, umite, rekao njega, koga je bio poslan. Kuna kaj ti školi, ti ti razreda, drugi nam kaj ne treba. I ovdje je ja kao kurir u Tetovo, kao kurir. Sada bila, bila jedna vježba u aprilu mjesecu. Prijatelj neprijatelj. I mi si NATO opremom Hažija, na primjer, s nije pala Apolca. A tada ozebao. I ovdje je tumor. I ovdje je bio tumor. Ko šiva. Nema zraka. Sada kašnje vidim da mi smeta i tako to, ja se žalim, pa me spremio u Skoplje bolnicu. U vojnu bolnicu? U vojnu bolnicu. Pa meni pronašli meniskas, Obnja dobrogu. Da me operišu. Ma kakva meniskas, tumor je bio. Kad kaže da je koga Boga mi je tumor. Da je vojnika i ne bio Beograd. Kada e, pešem ja, tamo su Mihaj bolji. Ali kad dođu u Beograd, primjer, da mi reći veselu. <laughs> Doktor, to znam ko, ko se gdje gledam. Kriv Norić. Nego samo ovdje, naprijed, rastije se ovdje, pet konaca rastije se. Bio puno krvan, ja. Ubio puno pati gazi. Sva krve. Ta gaza. I mene sašiju. Na primjer. E, poslije meni <clears throat> bilo, da se liječim tu ovdje. Kapetan bio protivna pije, moj, lekar, kapetan. A ja bio hađa poslušan. Da god treba, naprijed kreta, policijicima. To žela kupiti, ja bio brz. Časom rekli kupim za voda meni. Taj kapetan moj. Jedna zimavu u bolnici. dođo pojeće, ja mi da ko april mjesec. Na te neke stvari pozvala komisiju, kaže, hoće go stalno. Hoće ga privremeno. Pa je ga služio vojsku. Ti ne znaš da mene kasnije vuče, a ti ne znaš da služim. Ako me stalno hoću, a primjer kao neću, ti ne znaš da doslužim i onda. Dobro kaže. Hele, je bila, komisija je. I spremio mene komisiju. Mario je bio kapet, taj je Mario je bio počinjenju. I e sad Hadija mene pita za komisija to, a ja da kažem, nisam uvijek da lažim Pa se pitam po istini. Boga mi ne se mene riješiti. Tako pitam. Nego je kaže, kaži svom, je lekaru da snimi da koji s glave ti snimi pižak i da napustiš isto je kao piški. Druge jedne ljudi, hađija, na komisiju. Kad peta nošu, komisija ima, a ima zamenik. E, pože, pože, hađe da ga je, da malo. Novo oko uho dobro ne čujem, to sam imao tumor, na oči ne vidim, rati moram seljak i tako to rati moram, nemam gdje u Sarajevu, ali ja sam sedio sam. Pa i zamolim kao da bi zanim, kao samo najmanji. A 60% je dnevno za hrvit, to, to je najmanji. Kod nas 60% nema ništa. I mene sposobiše. Pa i ovdje mu je jedincu, odijelo on je vojničku, i cipile sve i kad došao kući svoj paket i pošlije njima u jedinicu. I kaže daj dokument sa time kako bio sa mnom. Moj ljekar kaže došao zdrav, ošao nezdrav. Te pogledao njemu dobra. I tako da gute penziju e, vojni valin. Kada si imao onaj problem sa koljenom, u tebe je koljeno iskočilo pa ti je bio problem hodanja, kretanja, ti trebao... Evo, ja se bilo. Pa nisi htio, jel? Ne možeš klanjati. Čekaj. Ima je sat, da ognji, skaču velik na Ja. Sat. Meni je meni preskočio. Težak je, taj meni prešao i preskočio meni. E sad ja njemu, napije, moje ruke njemu leđa, on krupan, visok. Ja njega preskočio, padao. Šta ne znam. Otiče mnogo, ali djeno, a desno. To isto u vojci bila? pa, u pa to je bilo. Ja. 48. godine, to je još eto, 48. kao ujesen to je bilo. I ovdje je Blantu, dala je bulov, na primjer, oblogu, bulov, topnu i vratio tuku. On je gledao, bol. Bol, čim zapelje prstom desnom nogom, odjelno mi izleti vodi, ja mora putu leći dok malo noga uklopim, Ovo je bilo posljedica od nogi. To trebao persak prije nekoliko godina, pa kažu nisi htio zbog toga što neš moći onda klanjati, neš moći padati na E, hajde, kažem. Ja bio bolnica razgovovala za prije liječenja tumora. Pa sad je strenje kolegom ja svoje, što leži u bolnici. Na vrata je primjer, on leće, ja uzem njega rukama, meni iskoči noga iz gledišta. Čuti dam da je bol na da se perišim. Ja zanačim. A pitam ljude, šta se ti radi? Rastežu kaže, nogu kaže, sve strani. No, nore svoje, koliko doktori. Pa čiste čašku. Pa onda kašli opis sašli tako. Komisija isto vidite kao me temperatura hrvatska skočila. Bisogna fate il scorso deve essere universale con l'essere umano. Sotto apertura scorsa, e con il no. E lei non ha perso ja. tađija. Nije pesa, tuta se čo, ostao I koliko ima godina kako si, ono, ma dobro ti se pomalo krećeš, evo, ova, bio si jedno vrijeme nikako nisi hodio, pa se opet sad malo krećeš. Ima četiri godine kako se razvolio, jel? Ima pet. Hajde kažem, ja sam, našta sam vjernik. Pao snijeg uvijek s prvi snijeg. A nosio gumene opanke I do nanosio je naše ulici. Ja se auta, ti mene auto izvuče mu platiti. Ja se sida betonu a nema šapira poznat go. Dođe. Kad sam naučio Hadžija, moj nogat kaza le. Tada se preladio na betonu sidio, mu je ima pija parat, da grio ono da mene, da mene da i noge. a nisam mogao nimalo, ma maći nisam mogao. Onda, a sad hvala Bogu, hađa hodam, evo. Sad ja hodam, evo. Suku hodam, sam sam, pa ba mogu bez trapa. A sa trapom još volim. Trapom volim. Jer to je moja, evo znači. A dobro, hađinca ti izmeti, jel? Ko će ti izmeti nego hađinca? Ona izmeti, čini hađija, da izminješ. A ja sam kao vojni invalid. E, pokvario se, pokvario. Ja sam vojni invalid. Imam 120 metara invalidnine. Na tumak, to je ovoga. To da E sad mu je gledao nama kao pomoć, njegu. I nju su odveli mu niru. A ja imam 10 maraka njegi. Ja. Ali ne gleda. A kad ne, pa ne trebaju. Ona mene gleda, hala nije bio pare. Nikam smio gleda, kaj e, sluga, čekaj tako je to. 10 maraka. Ja. maraka primam. A dobro, Hadžija, ovaj, prije su se, jel da, roditelji slušali, nije, niko smio roditeljima reći neću. O, Hadžija. Ova omladina, malo da im kažemo, da kad budu gledali ovo, kako je to? Ja opet Mi znamo da po islamu ne smijemo roditeljima reći ni uh, a kamo... Ja pita, na primjer, kad se ja a za bio, kad bio mlad, bio sam malo šarijast. Nego je šatorski. Ja. Pa sad se i podoši, vam, Hađi tvoga babu, Hađa koji je pjevac, kaže ti, Hađa, ko sebi, volim mi. Listaj, volim, pjeva pjevačica. A ti pjevao, kad se ti oženio, ti pjevao? pjevo. I tada pjeva i žanji, ja sam noć da pjevao. a poslije večer ženi... Nije to žepski odet da pjeva mladoženja? Pa sazanska pjesma. Pa dobro, ali svatovi pjevaju, ja ne pjevaš ti kao... Pa pjevao ja kao mladić u žepet dvije šaljest. Pjevao ja kao kao ka mladić, sad sazanku pjesmu. Napravio dvije pjesme, onda mi naliži. E sad, sklad, hiperša grupa nastaje. Hajde, gdje pjevat sad? Ja ću ja toga vale pitam. je ti? Pjevaš ti? u sebi vodiš? A nju volim. Hajde, da ti dvije pjesme, da ti nije. E, sad kad se vodi mlada, a se majša ne to ne voziju. Kad se mlada vodi, ne brzo padi samac, jer mlada je. Padim samac i poletim na moj vjerk. Radnjesme. Ti poletio da išeš u šluk za sebi, kako to? Na ti pitam. Opet bije purzicu. Moja bjelka je sekao i on je na purzicu golemu. Ko je oko mene šluk tebi snaha je svalko budalo, ne samo šalao, nije bolja dobra. je svalko budalo, a što je djelka? A za to ja ženio, ko jesam. Pa sedika ne vodi, sedika je meni. Ja nju ostavim, a leđa da je nastup. Pa svatove. Hoće ja nazad, a za moga mu je punca. Moga mu je punca. Neška je lopavi, neš ko pija dosta, kod pilale gumi pravim kolje, od toga cvepele. Tako je bila. A Bog dao kiša udarla. Ima za duvak crveni. Došla moja mu obojna od duvaka, <laughs> obojna kiša bila i tako to. Sjelo bila već je cijelo. a ja opet stijep da volim bestiju. I mi kazane izdjeli na perokrače skolnik. I drugu već sjeje. Sjele pume bračna žulje. On je gulo bilo, sjela bila, A ja sam mojim unirom miješan bestilj. Mene Ibrahim svoj ura pita, nema se govori kaj bestilj. Vlaško glavlja ko neće. I po miješan bestilj, ja sam još malo sjela i mi. E, maša. Šta bi vi poručili ovoj omladini danas? Šta bi, eto, proživili ste život? Vi ste u braku, jel 53 godine, koliko? Imamo 60, Šta, zar ima toliko? A mislim 51. godište je buje. A 60, onda nije 50. 51. godište. Ja, mislim oko 60 63 godine. Ja. Da smo mi u ja. E šta bi vi sad ovoj omladini poručili? Evo, neće da se ovi, evo, ovi snimatelji neće da se ženi. Ja bi rekao, evo, ovi što snimaju, imaju sve uslove da se ožene, neće da se ženi. Ja bi rekao, šta bi ti hađi? Da budu iskreni pošteni. Ja. Na svojoj poštenje je brak i poštenja. Ja. Šala nije brak i poštenja. Ja. To svi znamo šta je. Biti pošten. S komšijama i... Za svaki je biti fina. Za svaki. Ali za sve probleme ako je eventualno ima, znači to se mora dogovarati čovjek i žena. Ne smije to izvan kuće izlaz. Nema... Tako bi bilo. ne valja tako. Pa pa tako ti bilo. Drugčije ne valja. Ja, komšijama kod nje red da se ide da se, A šta bi ovoj djeci poručili sad, ova djeca, ova djeca sad ne znaju ništa kako smo mi živjeli u to vrijeme. Sad, ova djeca samo znaju za kompjutere, znaju za mobitele, znaju. Sad je ovo jesmo. Kažu, sad, i sad prije znate, prije, sad vi znate kako. Nego danas, prije bio, sam, postoji rad. Postoji rad, hajvan drali vazda, kada živjeli, radilo se, Deveralo se i tako to, samo postoji rad. i muški, neki ono manje nek je žensko starije ustane se. A da ti je mi ovo? Moja majka, ne, moja teta, majka. Jušna majka. Ona je došla prije moje majke. Na primjer, usna majka, data, jušna majka. U svatim noćeli. Jedi u starom brodu. Oni bili. A bio je ora dole u Tatnici, tri, stupa. Prolete Venezija, kroz taj ora s konjem. Proletio <laughs> ti stupka, prolete iz s konjem. I data, tačno data, sad još tamo, na konac. Nosili tako to, svašta bila Uvijek kad se moj musa ženio, i rođenja Hrvatska bila, pucala se mi bola. Muže dosti. Šaj moj amiža, 今これは絶下だ。なせこれをこっちよ。こっちはbila golema nije. A je bila puška na ležima. Njega puška suče, Sanja spade s konja <laughs> A konji ti koja u kući sa ukreću. Ali ja se sjećam kao dijete kad se Alija Karić ženio. Da e, je Juso Rahmetli ušao s konjem ušao u Karića kuću na konju. Ja nekako kad gledam sad preko malehna vrata, kako je, kuće su, čini se da su bile malo, kod da su ulazna vrata bila veća nego što su danas. I onda e, e, bila su rezervna vrata, bila su s drugu stranu vrata i konj gdje je ušao, on je na drugu stranu izišao. Ja, ja nekako kad gledam, rekao, je to moguće? A skoro sam pričao sa Bajrom i Salijom, kaže, ali ja sjećam se ja toga. Znači, konji su bili krupni konji, i e, sjećam se da je Jusor Rahmetli morao malo ko na stranu, ono, da, na, na, konju da se pomjeri, kako bi mogu da, da prođe, da ne zakači gore. Da sam malo sagne pa ja, na konju. Ja, ja teži ovdje, ne, ne lažim. Jusor Rajković oženio se primjer iz Galjevića. I sada je u njega. A došla 50 dana prije i se se Jusor ženio. E sad će da, da, da vrsti trcima. Nije gdje je bio, on je bio na veliki most i bio je drvljeni most bio i kruška divljaka. Ovdje na druge strane četiri, ne uza reda osam brzaca. Osam. Niste vi trčali, vi ste lećali. U žep se govorilo da leti. Vi ste, pa ja, vi ste u pa stvari le... Trka. Pa ja, vi ste lećali. Pa ne časti i trka. Ja. Kada pozdje čali. Ja s one strane dobro ne, da ovo prvi, ali ovo pođi. A njegov djede pošlo na nasadbu. A nije bio golema. Kad njega malo luku, malo sad ga peko nije peko njega. E Juso, išao dola, bio je opasno, bio dobar. Ali se prezida. Prezida njemu. nama je rođak. E tako isti tisko, tiskovboma, primjer, podjede bija. E sad pobašama, to je bilo kolo. E tu ko je brži, sam mislim, nego tepka. Bogom prvi, Opet tijesno džam, zapravo on, opet on tijesno. Hajde prođimo. Kad je čupi našu, on je brda ko namravu se trka bila. A za bio brži je brz dobro. Kad je došao do našeg mosta, dao klinac prvu uzbijem. I mogo je uzeti drugu. I usta. A zažutio taj sa pije neće, osman uzi drugu crkvu, A Jusif... Ma ja, vrijedni, momci bili. E sad ja sam čuo, Hadžija, pošto ti sad uglavnom učiš Kur'an, imaš dovoljno vremena, slušaš radio bir, gledaš ponekad malo televiziju i najviše učiš Kur'an. Kad Hadžinica ipak ovaj, ove, naša majka ona malo uči od ove omladine, vide i ona da ne čitava života da ona ovaj, baš vama ono sve uišu. Malo kad bi Hadžinica ovako tebi počela da malo, malo priča, pa i Mujo i ne znam, Sabrija kad dođu i Hamdija, ti pošto ti ne moraš da ustane, a ti moraš ustati da si onaj starinski, da ti moraš njih dopatiti, ne bi oni smjeli to. Ali onda ti njima kažeš da bi ti njih ušutio, vidite da učim Kur'an, pustite me, da, vidite da učim Musaf. A da si onaj starinski, ne bi ti, to, ne bi ti dao beli ni djeci. znaš šta si ti ja. Kad je Kur'an kad se uči, jedan harf, osam sevapa, desite piše, ja, ne harf, na primjer. Ja učim bit ili Hamadija, ili Kur'an, ili stvarno učim. Ali ti na taj način njih ušutiš, ne smiju da pričaju onda. Pa ne smiju. Neka se uči, nema glavani. Vam malo reći kokće, malo oko malo kokće, šta sam sjedi, uči, naložimo. A dobro, Hadžin je znala nikad tebe upitati jesi li ti se umorila, kako si ti, jesi, jesi li bolesna, boli li tebe, moraš da ti to... linjen. U tom si lijen, jel? Ja, lijen sam, Ja. Je to žepski alet? Šta je, što je to tako? Ne znam šta je, uglavnom ona radi, nila noći, loži, devela, sam se da jedem i opet jedem, ako je ne klanav, da E ti si onda onaj stari žepljak, oni, oni stari žepljaci su govorili je ženi moraš reći beli tek kad je ukopaš u tulež, pošto se mi kopamo dolje u tuležu. E. Jedino kad je ukopao insan, kad krene kući, onda je moraš priznati ovaj. Je to tako kod vas to baš? Ma tako je bilo. E dobro, drago mi je da smo i malo ovaj, popričali, a niste, trebali ste piti kahu, ja vam više napijem pijem ali vi to, pa, zato što vi snimaju, vi, ja ja sam na prije ženskog groblja sve drugo zemlji. Ja je zauzeo da kršim. Na primjer. I da pase iz svoje vozima, eto, kao godinu dana. U tu ležu dolje onaj stari. Ležu, sedam, mhm. on je sedam drugo zemlji. To je vrelaca ona. Mm-hmm. Ja. Kad ne idem zaper, kula sa rametnjete umrlo je. Kad je stalko, ja ne znam kaj je tvoja volja, seva prekršiti tako to, to je veliki teret. Kad mene mu Juso kaže, nemoj kaj te ba raditi, kaj otkrivaš se prije da se graduje grobovi. A prije toga brata Ameda. Ameda je bio, znači, ne se upitam, gdje. Ja krši da se groblje. Neka me Grešo Juso kaže da gazi hajvan kad se pokrči, a prije mogu to je bilo. Kaže, hađe, velike je sejao krčka jednog, ja ne znam. Kamo kaj više, samo ti kaj radi. I tako je bilo. Ono, Sjećam se kad si ti krčio, onaj, ono je bilo zaraslo. Dobro. Ne, ne, zemlji. A dobro, Hadžija, što ste vi tamo, ovaj, i ti si, u nas na stopu nije bilo ni trešnjeva, nije bilo ni pitom i trešanja. Bile su ne divlje trešnje. Što su ljudi branili ono, stavi, ono, to je ona divlja sitna ona trešnja, i on stavi još trnje dolje. I mi je pričao i tvoj mujo su pričali da su oni jednom popeli, ali kad se oni popeli, nisu tebe i navakat viđali. Kad se ti pomolio, oni su uglavnom od oni su utrnje se, ali njima nije boljelo to što su, nego najviše je bilo, bilo strah ti njih ne išli. I tvice pojedu i ne pojede. Što, je to bilo tako? Da ja. Ja sam još izav suleš. Priznaj ga odmah moga, da. Ja. Ili djece je dosta natršnji. Stvarno skoča djeca, sviđa skoča, sam ljud. Skočiš je ja tvoj, amen, Allah, <laughs> da ga Allah poživi. Lepo se meni je, da ga došnem, izvinite, Povijem, tvrdite, tam je, tr, tr, tr, tr, nije me zastavi. A nije ga uopšte ne boga mi. Posta.

drugšije bi bilo. A šta, šta bi bilo drugšije, Pa nešto bi više pripremili. Više, nema, pa ne moramo ni ovo pojesti, vidiš, pa, niste mi ni popili ja. sam popila. Ali jesi li ti pravila, pravila ovo? Ili... On nije s nami pravila, da donio muja, bom e, Ja bih volio da si ti nama napravila one starinske svoje. E, ovaj, nisam vala, ja snaga, poslala po muji, sinov došla onaj mujao i snaha ne se ima mujao, ne se jedio muje. Vi ste pravili uglavnom nutmu neku, ono, ne, starinski onaj pa kolač. Prije, ja, prije, pravili smo ono, gurabije. kao i gurabije i razvaruše i slatke pite na ružice. Ja. Ali ranitile tvom vadi. Kad je bilo onaj, u toku rata, on zazvao ljudi, došlo mi vaze u kuću. Na Bajdanama. Sipetero, mm. Došla trojica posmatrača. Ja naprav da kada razvrćem, ja, ja pravila, on je sad na priješnje mi naše pilare ja. i ja. kako kalje, keske, keska nam kešica, ja i to, i onda reći tako ja. to, ali niste vi šećer, ja se sjećam mene mama rahmetila, ne bi ona šećerila to puno, puvo se šećer. Moraš ti pa pola tercije pojesti, nije to puno slatko bilo, ali bilo vasu. E. Ja. imam objašnjenje zato što je to bilo drugčije kad ste vi pravili to. E, Samo zbog toga što ste vi to radili sa velikom ljubavlju, bila Bile čiste, znači bile pod abdestom stalno, sve radile sa bismilom, sve, što ste imale to ste radile sa halal nafakom. Znači e, sve ja. bilo halal, nije ništa bilo... E, e, e, zbog, toga ono što ste vi radile bilo puno hasulnije nego ovo što je danas. Vjeruj da nismo nijenu veće noć u toku rata mi svaku uboga dječje stalno je bilo srebrčana, pa puna kuća. Niko nije gladan, otišao kući. nije gladan, halal Koliko sam god mogla sam hljeba ispeca lani, surovi, potkuhaj, lako vanji, pa sve na... Su došli ovaj, kod mog babi Rahmet i mami Rahmet. Ja, ja. Bila je, je kiša pa su bili prljavi. Mhm. I kaže, on sve, mama Rahmetli je njima dala preslaku, suho, sve da obuku, naše od mene i od Ahmeda. Ja, ja. I kaže on ovaj, ma sve to bilo, to je kao bilo, bilo prljavo. Pa u, u toku noći mama Rahmete sve to oprala, mhm. sve osušla naš poreta i obuću i odjeću. Ja I sve su, suho, sve su suho imali na nama. Mhm, sve ja E, to, to samo možete vidjeti na, naše dobre e. Ove mlade, ove mlade, one bi ono bi nas išćera, na Evo ga, koliko je halal Nikad nisam rekla, to se, eto ga ne kaže, nikad. Ali mogla... Ove mlade to ne bi izdržala. E, Vrijena je bila. Vrijena je bila, ono dobro, ono, ono, ono brašna gljiva dobra. Ma pouka pije, ljep, tebi svi golemo. Pa svi na kolačice ono, pije. Ona kad dođete na pijem put, tu budite. traju. A sad vidite opet svega puta, tri kraja muzovu, onda tri kraja muzovu, mlijeka, iza bila, halal, bila. Kako jesi ti dok si bio mlađi pa i kasnije, jesi ti kad sebi nasuo čašu vode? Ili je to samo... Hvala Boga mi slabo sam. Samo, samo... Slabo sam nekako. Nekako se slabo dalo, jel? Slabo. Kako sad mi ovo, mi sad sve, nas žene sve sad naučile? Drugčije sam drugčije je sad. Ove, ove sad žene, ovaj, ko su stari ljudi govorili, važno je samo da nas uvedu u brazdu. Kad nas uvedu u brazdu, gotovo je. Gotovo. <laughs> e, dobro. Drugčije je sve. E,